Naročito kada je riječ o nedostacima a zbog kojih bi ljudi razbježali se ili ne bi prilazili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. A samim tim bi znači bila ugrožena njegova dava, njegov poziv. Pa je uzvišen je Allah za ođele sačuvao poslanika, sallallahu sallam, od bilo čega a, što bi ljudima moglo, eto, navodno poslužiti kao opravdanje da ne slijede poslanika, sallallahu sallam. Iako, kada bi bilo nešto od toga, to nije dokaz. Jer je poslanik za smrtni kao i ostali ljudi. Može se razboljeti, može, je tako? Nema potpuna svojstva, on ima potpuna ljudska svojstva, nema božanski svojstva. Tako da, ne bi to opet bio dokaz. Međutim, i taj moment, ako svi mogu tako kazati, ovaj je isključen da bi ljudi mogli eventualno tako da kažu ovaj uh, ili da su bili jeli, ovaj uh, prisiljeni da bježe od uh, poslanice. Prvo, čistota njegova po pitanju njegovog razuma, potpunog razuma, kako kaže uzvišeni Allah za ođele, nun wal kalemi oma jesturun, ma ente bi nemeti rabbike bi međnunu nun, tako mi pera i onoga što zapisuju, a, ma ente bi nijemete robike bi međun, ti nisi dozvolom gospodara tvoga lud. Nisi lud kao što te tvoj narod ovaj smatra ili tako govore, jeli da si lud. Naprotiv, ti si potpune pameti i razuma. A, ovdje se kaže nisi lud. Možda će neko kazati, pa dobro, to se kaže za običnog čovjeka. Nije to posebna pohvala. I kada bi kazali čovjeku ti nisi lud, to ne bi bila pohvala. Međutim, kada uzvišeni Allah kaže za roba da nije lud, e, to je onda nešto drugo. To znači odmah da je šta? Da je pametan definitivno. Ali ovdje došao jedan dodatni moment, a to se kaže ti nisi bi ni'meti rabbike. Blagodaću gospodara svoga. Znači ima tu blagodat jedna velika, a to je potpunost razuma, nije samo, eto nisi lud, nego više od toga. A to je blagodat kojom te uzvišeno ja počastio da si potpunog razuma, je tako, odnosno najpotpunijeg razuma, je li, među ljudskim rodom. A, tako da je ovdje uzvišeni Allah za uđel, ovom velikom blagodaću potvrdio ili spomnjanjem riječi nijeme potvrdio, znači potpuno strazuma poslanika, sa osvrame, a nije puko samo negiranje čega? Onoga što je suprotno tome, je tako? Što se može negirati, tako i kod ostalih, i kod ostalih ljudi. I poslanikova sa sama misija, njegova vođenje ljudi i ovaj a, a, e, usmjeravanje, znači umeta, i dolazak sa poslanicom i mogućnost da, da izbalansira i u najtežim situacijama, ukazuje znači na potpunost razuma. Čovjek nekad u svojoj porodici gdje ima, jel tako, on, žena i dvoje djece, ovaj, sam bi sebi kosu čupao. Ovi koji izložuje, značite. I šala da ne bude tako, međutim, ovaj, jel, dođe čovjek u situaciju, djeca, pa jedan problem, pa drugi problem, pa ne znam, lijevo pa i onda čovjek jednostavno a šta si ti, ti spas u jednom a, ovaj a, stanju i da nije uspio u svoje namjere pa čak i njegov izlazak u Tajf kada su ga kamenicama gađali to je uspjeh to je uspjeh jer on je uradio ono što je šta do njega a poslanik sva ne može nikoga uvesti šta u islam niti može ikoga može omeliti ljudima islam lijepo predstaviti a nema mogućnost da nekoga uvede u vjeru Pa je on uspio. I to je ta, to je taj optimizam, jeli, kojim je živio poslanik, sallallahu alaihi sallam. Isto tako, a, potpunost Rasulullaha, sallallahu alaihi sallam, u pogledu njegovog tjelesnog izgleda. Pa nije poslanik, sallallahu alaihi bio suviše niskog, niti pretjerano visokog rasta. Nego je, znači, bio između toga. Došlo je u dva sahiha od Elebera ibn Aziba radijallahu ta'ala anhu da je rekao, kaže poslanik, sa nije bio pretjerano visok, niti je bio nizak čovjek. I došlo isto tako da je rekao, a, bio je srednjeg grasta, nisam nikada vidio nekoga poput njega. Nikada nisam vidio poput njega. Jer čovjek niskog rasta, on ima određene manjkavosti. Čovjek visokog rasta pretjerom ima određene manjkavosti. Jer ponekad čovjek koji je visokom bi volio ponekad da je ovaj da nije takvog izgleda nego išta. Pa čovjek, ljudi se, poslanik je bio, sa, bio sa osam srednjeg, znači rast. I došlo je u hadisu Enes ibn Malika da je rekao, bio je poslanik sa osam srednjeg rasta, ni visok, ni nizak. Znači, to nije bila procjena samo jednog ashaba, tako? Znači, možda neko, ta procjena je relativna, je tako? Neko vidi, visok je za njega samo ko je preko 2,20. A za nekoga neko visoko je 1,80 m, je tako? Pa je procjena ashaba u to vrijeme bila, znači, a, definitivno da je poslanik, sa osam, znači, na nekakvoj sredini zlatnoj, što mi kažemo, jer to fizičkog izgleda, odnosno, a, e, rasta. Visine. I došlo je u hadisu, a, Ali je radijallahu talanhu, koga je bilježio vam tirbizi, bilježio vam Mahmedu Mustel, da je rekao, kaže, nije poslanik, ali sam bio pretjeran ni visok ni nizak. Znači, opet je, ovaj je treći asab. Baraj ibn Azib, Resul Malik, Ali radi Allah, talanu. Svi to potvrđuju. Kaže, a, kada bi išao, naginjao bi se naprijed. Bio bi tijelom nagnut naprijed. A kao da se spušta niz brdo. Čovjek kada ide niz brdo, ko želi ići, može se vrat nazad. Nego mora tijelom, znači i tijelo kao da pada, kao da je niz, niz padinu nekako se spusta. Tako je poslanik, znači nije vukao nogu za nogom kako mi idemo, jel tako, kako, kako mi kažemo, jel tako. Ide, ono, korak za korakom, jedva kreće se, znači, ovaj, lijeno, ne, nego je hodao u žur. I to je odlika, braća, čovjeka koji pazi na svoje vrijeme. Čovjek koji pazi na svoje vrijeme, znači da, da hoda i da koristi se. A to ide čovjek, treba 300 metara, 25 minuta, pređi, polako, onako, razgleda, pokud. Šta je na svakoj zgradi napisano, je li tako? Je li otvoreno vi to biro, nije, kakav je biro, šta je, stane pa ga gleda, pa ga uslikaj. Znači, višak vremena, poslanik nije tako se ponašao, nego je išao, znači žurno je hodao, samo Allah kaže, ali ja nisam vidio ni prije njega, ni posle njega, nekoga poput njega. Sallallahu alaihi wa sallam. A u jednoj se rivajetu, jednom koga vidiš, imam Ahmed el Bezar, kaže se, ali bio je bliže a visokom nego niskom čovjeku. Ha. Zato se kaže u prethodne predice, kaže nije bio pretirano visok. Znači, to je nekakva sredina, ali ipak malo kada se gleda, je li tako, nije, nije ovaj, a, a, kada bi se mjerilo da li je bio bliži ovaj, a, a, da bude niže rasta ili više, onda bi bio šta? Bliže više rasta. To su precizni opise, znači kakvim, kakvim ovaj, a, ja vjerujem da pola nas ne zna opisa svoje roditelje. 20 godina živiš s babom, neko kaže koliko ti je babo visio Bogom, ja znam prolazio, dokle ti je babo, kako ste vas dvojica izgled, ne bi, ne bi znao pisati dok, pa ni, ni možda ni za suprugu ne bi znao kakve ti je, kad neko ga upitao kakve, kakvu, jeli, kosu ima, kakve boje ili dijete, kakve oči ima, <laughs> znam da ima oči, ali kakve su, ne znam. Ali ashabi su znali u poslanimu opise detaljno, znači da, da, da ti razum stane u opisima kako su ga opisivali. A to ne može nego ljubav prema nečemu. Jer čovjek kada nešto voli, zna detaljno to šta? Opisu. Protiv kada ga nešto plaho, je tako, ne zanima, ili je to ograničeno, onda je sigurno njegovo poznavanje ovaj, je, a, a, nije znači tako, jeli, opsežno i obilno. Isto je došlo tako da li je radi Allah, ono, od Ajše, u drugom hadisu je od Ali i od Ajše, slični opisi da poslanik sa osam nije bio pretjerano visok, ni nizak. zak pa nemamo potrebe ponavljati sve te, znači, hadise. Isto tako, Allahov poslanik sa osnovom je bio čovjek koji imao najljepše lice. Znači, e, izgled njegovog lica je bio posebno lijep. Došao je kod Buhari kod muslima od Al-Bara ibn da je poslanik sa osnovom, da, je da je rekao al kaže, poslanik sa osnovom je, kaže, bio, imao je najljepše lice koje sam vidio. Najljepšeg je izgleda bio poslanik sa Allahom. I došlo je, uh, došlo je da je, uh, rekao je El Džeriri, kaže, bio sam jedne prilike u Tavafu sa Ebu uh, uh, Tufejlom, uh, Amir ibn Vasile, Kinani, on je ashab koji je zadnji umro. Mislim čak i po konsensu učenjaka, da nema tu razreženja, da on zadnji ashab koji je umro, ovaj, umro je od stote pa nadalje jesto druge, pete, šeste, desete, razloženje među učenjacima, koliko znam da je poznato da je 110. hiđarske godine, da je on umro zadnji. Jer je poslanik, sam sam rekao, vidite, prilike u Medini, kaže od sada, od sada, za 100 godina, kaže, neće niko na zemlji biti ko postoji. Hadis Ibn Omara kod, kod, kod Buhari u Sahihu. A A kaže se da je to rekao u drugu, jednoj se predaj spominje, ne sjećam se tačno, e, ovaj, da li je dva ili tri mjeseca prije smrti. Nešto kratko, uglavnom prije smrti da je izgovorio taj hadis. 100 godina. A Ebu Tufel je umro 110. po ispravnom mišljenju. Da vam, znači, ti 100 godina, to je taj hadis kako je izrečen, tako je, je tako li poslanik umro šta desete iđeske godine, tako. Pa bi to bilo prilike tih 100 godina koje je poslanik, sam spomenuo, nikoga više neće biti na zemlji. Kaže Al-đeriri, ja sam tavafio oko Kjabe, a sa mnom je bio Ebu Tufejn. Kaže, pa mi je rekao Ebu Tufejn, kaže, nema na zemlji nikoga više koji je vidio poslanika osim mene. Kakva je, to, kakva je to njemu čast bila i pohvala na zemlji, ne postoji niko koji je vidio poslanika. Pa kaže, ja sam, kaže, jesi vidio zaista poslanika sa osim Kaže, jesam, kaže, kaže, opisivaj. Opiši mi, kaže, kakav je bio poslanik sa osim. Pa je rekao, kaže, bio je lijep, bijeli, puti, kaže, odmjeren misli se na visinu. Ni visok suviše, ni nizak. Pa je ovo znači još dodatni, je tako, jedan opis od još jednog ashaba koji ga opisuje, znači na takav, na takav, jeli, način. Niti je, kaže, bio tjelesno pretjerano glomazan. Znači, svugdje nekakva ta, jeli, umjerenost a, a, u pogledu, jeli, a, izgleda poslanika, sallallahu sallam. I došlo je kod muslima u sahiju od Džabir ibn Semura, radi Allahu talanhu, kaže da je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, da su prednji dio njegove glave i, i brade a, bili su prosjedi. Pa kada bi to namazao uljem lijepo, ne bi se primijetilo. A kada bi ostavio to nepočešljano, onda bi se štapio primijetile bi se znači bijele vlasi. Nešto toga je bilo. A kaže imao je bujnu bradu. Imao je bujnu bradu. A, pa je čovjek jedan rekao, kaže, je li mu, kaže, lice bilo poput sablje? Je li mu lice bilo poput sablje? Ne da se džabir prevarati. Kaže, nije bilo poput sablje, nego je bilo poput sunca i mjeseca. Bilo je okruglo. I on se ne, po, ne poredi ljepota šta? Ne znam, kod nas, lije poput sunca, kaže se to kod nas tako. Može se tako, lije poput mjesec, kod Arapa i tu mjesece, po ljepota, su sunce i mjesec, a posebno mjesec, tako. Tako ženi kad kažeš da je poput mjeseca, to je kulminacija pohvale. Ako bi rekao da je sablja, <laughs> kao da je kao što je zmija. Ja da kaže, ali ja sam mislio šta? pohval. Iako je zmija ponekad pohvala. Kod, kod učenjaka je bila zmija pohvala. Zaravio se govorio da je zmija. Kad se kaže da je zmija, znači kako zmija čuva dolinu, da joj niko ne može prići. Tako čuva, kaže Ravija Hadis. Pa kad se kaže Zaravio da je zmija, to bila pohvala, nije bila šta. Samo mora se gledati od koga je došlo, tako. Pa zmija ne može za puncu nikako biti pohvala. <laughs> ta, taj, Dobro. A, kaže, bilo mu je lice poput sunca i mjeseca okruglo. Salallahu alaihi wa sallam. I upitan je Elbera ibn Azib, kaže, da li je lice poslanika, sa sve bilo kao, kao, a, kao sablja, kaže, ne, kao mjesec. To je drugom divajem. Kao mjesec. Mjesec se sve poredi više ljepota nego sunce, jer sunce ovaj, ne daje taj smisao. Sunce ima u sebi tako zrake koje prže. Dok mjesec je znači nešto, dok je mjesec nešto posebno, znači kada se poredio tako puni mjesecu. <clears throat> Dobro, ovdje kada je rečeno, je li lice mu bilo kao sablja? Šta je ravija time ovaj što je pitao, ciljao? Tabin koji je pitao, je li brav naziva? Je li on ciljao zaista ruža značenje? Nemoguće. Nemoguće da je cilja, da čovjek sedi u društvu sa ashabom i da pita da cilja ružno. Bože, on je vjerojatno mislio da li mu je bilo lice duguljasto više, ne okruglo. Pa je rekao nije. Bilo je kao šta? Okruglo je bilo, kao, sun, kao mjesec ili kao sunce. Ili je eventualno ciljao, što će prije biti da je tako, da li je blistalo kao sablja. Pa je rekao, ne, nije blistalo kao sablja, nego blistalo je šta kao sunce ili mjesec. Tako da ovaj e, ovi su opis precizni od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme u uglavnom kako god da bilo, šta god da se cilalo, cilalo se znači potpunost i lijep šta. Lijep izgled Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I došao kod muslima u od Džabiri do sebe Allahu ta'ala anhu da mu je čovjek rekao kaže je li lice poslanika sallallahu alejhi ve selleme bilo kao sablja kaže ne već kao sunce i mjesec okruglo i rivajet u tom kontekstu je već jedan put je bio. Uglavnom, znači, a, lice poslanika, sa osrame, je bilo okruglo i blistalo je. Blistalo je. Kaže Kab ibn Malik, opisujući svoj neizlazak na te bok. Vi znate njegovu priču, je li tako? Vala se nasjeti ledine hulli puhata i da bakata lihimu nar. Prič koju izvišenja Allah, je li tako, spomenuo je njih trojicu, u suri Teube, a priča je opširno spomenuta u dva sahiha, od dužih i ljepših priča onih oni iz vremena ashaba. A, on je spomenuo, kaže, i došao sam, kaže, kod poslanika, sa osam, kad je objavljena meni, kad je, kada je objavljeno e, pokajanje, kada je uzviše Allah poka, o, o, primio, primio njihovu teobu, uprostio im. Kaže, pa sam došao, kaže, a crte, kaže, njegovog lica blistaju sreće. Pa mi je rekao, kaže, o, kjav, kaže, raduj se, kaže, najboljem danu od kako te je majka rodila. Raduj se najboljem danu od kako te je majka rodila. Kaže, Allah posljednječe, kaže, je li to od tebe od Allah? Ono je u principu isto. Propis je jedan. Kako god da bilo, neće poslanik, sa osvijem, obavijestiti nekoga o nečemu, osim da je to tako. Međutim, ubjeđenje čovjeka biva šta? jače kada je nešto je tako došlo od uzvišenog Allaha a za ođe. Mi ne primimo razliku hadis kad je kod Buhari kad dođe ajet nečemu u pogledu rada i tako dalje. Međutim, ajet ima posebnu svoju težinu zbog toga što je prinesen mutevatir, umet se tako oko toga složio, nema pri, prilike niko da s bilo kog aspekta progovori. U što se tiče rada, jedno i drugo šta? Isto. Isto radi se, znači, po tome bez razilaženja. Međutim, Nije isto kada ti dođe hadis kod Buharije i kada ti dođe isti hadis mutevatir putem. Mutevatir putem. Ne isti hadis, nego drugi hadis. Znači imate dva hadisa, jedan je jedno, jedno je drugo ispravno. I po jednom i po drugom se radi, nema razglabanja. Međutim, gdje su mutevatir hadisi, to ti daje ovaj, posebno tako je, ovaj, težinu. A Kur'an je najveći oblik čega? Mutevatir. Nema većeg oblika mutevatir na zemlji ni od čega. od, od, od, od ovaj Kur'ana koji tako, u svakoj generacije prenose ga milioni milioni ljudi koji ga na pamet pamte. Djeca, mala. Tako. Još uvijek sigra u tićima i bebama crce i tako dalje, a pamte Kur'an znači bolje nego što mi pamtimo eh, imena ovaj, eh, možda naše rodbine. Uglavnom, poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže radovao se kaže uh, e, e, ome, pjavom e, ome, i kaže njegovo lice je, kaže, kada bi on uh, se radovao, kaže, njegovo lice bi blistalo od sreće, kaže, kao da je mjesec. I kaže, to smo zdali, to smo primjećivali. Vidimo, kada je tužan, nije to tako. Kada je radostan, odma je tako, blista od, od sreće. I došao u hadis koga bi koga bližbam Tirmizi, Ibn Hibban, od Ebu Horere, da je rekao, kaže, vidio sam poslanika, sam sam nisam vidio ništa ljepše od njega. Kao da mu sunce teče kroz njegovo lice. Od ljepote. Kaže, nisam nikoga vidio da je brže od njega hodao. Kaže, kao da mu se zemlja a, previjala pod nogama. Smotavala. A tako, trebaš preći, ne znam, kilometar i zemlja se smota i to bude u stvari 300 metara. Tako pa je brzo hodao, kaže, mi smo se, kaže, mi se polomišmo se, kaže, da ga stignemo, a on kaže, normalno, hoda bez ikakvog napora. Oni za njega idu brzo, nikada stići. A poslanik nije se u tome pogledu napinjao da bi, jel, tako, što mi kažemo, davao sebi zora da bi išao brzo. To je normalan hod njegov takav bio. Uprotivno da je išao tako stopu po stopu, kada bi postigao ono što je postigao u tom rekordnom vremenu, je tako, poslanice od 23 godine, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, hadis je dajiv. Hadis je dajiv. Hadis je bovere dajiv. Iako značenje, kao značenje, moglo bi, je tako, proći, ima, ima pod uporište, ovaj, da je, da je hodao brzo i da je lice blistalo i da je, da je ovaj, da je brzo hodao, kao da spusta iz strminu, sve to ima nekakvo uporište. Međutim, rivajet kao rivajet, on bi mogao možda proći eventualno značenje uz druge rivajet, ali sam po sebi je, znači, daje. A, jedna žena iz Hemdana kaže, obavila sam hač s poslanikom, sallallahu alaihi vseleme, kaže, izgledao je, kaže, kao pun mjesec a nisam nikada vidjela ne, nekoga poput njega. Nisam nikoga vidjela. I ovaj hadis je daif. Ova žena, ne znam moje ime, iz Hemdana. Hemdan je do mjesto. Pravi to problem u Rivajtu, ne pravi? Hm? Ne. Hm? Ne znamo kad je? Ne znamo ništa o njoj. Ni ime, ni prezime. Samo iz Hemdana. Molim? Ja biografija. Ja biografija. Nema anonimne biografije. Pravilo da problem. Ovi kažu da ne pravi vam. Mora, mora ćemo glasati. Ne pravi problem. Pravi. To je sahabik. Bila sam s poslanikom, sad hađu. Jel red? Sahabika bila. I imam Zehebi spominje od odlika u svome dijelu Mizanul Etidal spominje od odlika žena do muškarcima kaže da nikad nije potvrđio da je žena slagala na poslanika sa osam. Nema žene da je bila lažov u hadisima. Moglo imati slabo pamćenje, da je izrazito slabo pamćenje, moglo je biti. Ali da je potvrđeno da je lagala, toga nema. A među muškim rodom, da Allah saču. Tomovi, tomovi knjiga <laughs> imaju o lažovima. Tako. Pa, ponekad je bolje da šutimo, da ne otvaramo vruće teme, tako? Jer se možemo lahko sramotiti. Jer to je priroda žene, tako? Priroda žene je znači da nije to njena priroda, ona dođe iz miša hadisa na poslanika. Dok muškarci, tako, oni tako lahko se osile i ovaj daju sebi za pravo ono što nemaju pravo ni pod razum. I kaže se u drugoj predaj da mu je lice blistalo kao da je bilo mjesec je li, kada je kada je bedr kada je 14. lunarne noći međutim i taj rivajet nije potvrđen poslanika sallallahu alejhi ve sellem odnosno od, od, od onih koji prenose iako značenje bi imalo svoje mjesto a od opisa poslanika sallallahu alejhi jeste da imao a, da mu je bila razmak ili dva ramena da je bio velik znači da je imao široka znači ramena da je imao široka ramena tako ga opisao Ibrahim ibn Azib u rivajetu koga bilježio Buharija i Muslim. I opisan je poslanik sa osvijem da je imao nježan tlan. Ha, da je imao šta nježan? Tlan. Ovaj. Je to odgovara muškost? Da imaš nježan tlan? To je kulminacija muškosti. Ne može biti ako poslanik imao nježan tlan, da to nije, to je kulminacija muškosti. Druga stvar, ako čovjek radi, postoje, nekako je u redu, nije to problematično ništa. A ne može niko kazati, ljudi imaju danas pogrešno, ovaj, kad se rukuje s tobom, pritisnete, pamtiš ga 15 dana nakon rukovanja. On smatra da je to sunnet da te pritisne i gledate u lice i gleda tvoj reakciju, tako. Kad ili da si onda se smiruje. Pusti me, popusti. Ja bio, nisam se rukovao s tobom da, da ti ispitivaš svoje mišiće na mojoj ruci. Nisam ti zato pružio ruku. To političari tamo rade, vidi kako se oni rukuju, jel tako? Gledam drugog u, u lice i onda stežu i, i to potezanje i natezanje i tako dalje. Ovaj. E, tu se isprobavaju i onda to završi tamo, jel tako, sve negdje na, e, jel tako, na nejači i na civilima gdje se to onda, jel tako, okonča. Ili, ili moraš nakon rukovanja, jel tako, moraš posebne one vježbe rad za rame, da ga vratiš ponovo Ispade iz ležišta. Nije to sunnet. Poslan je bio nježa Rukuješ se sa, normalno tako, bez ikakvih pritiskanja, bez... Ne smeta čovjek ako nekoga posebno voli da ga malo pritisne pa zagrli. To je to, ali to je sve iz... Ali nekakvo rukovanje, tako, ovaj... Ja sam imao jedno muslimana, nisam se nikad sa njim rukovao da ga nisam zapamtio njegovu ruku. On je to radio iz milja, iz ljubava, svakim tako. Međutim, nije to sunnet tako. Ja sam ga pomenuo, rekao, nije to sunnet. Nije sunnet. Tebi je Allah dao fizičku snagu, vidiš se, pogledaj se tebe desterica, kad te vidje, poboji se, neka mali jedan. Međutim, ovaj, uh, uh, sunnet nije shodno onome što ja vidim da je sunnet. Sunnet je šta? Slijedjenje. Sunnet je slijedjenje. E, to je sunnet. Pa je poslanik im ovo, pa ta nježna ruka i mehka ruka ne znači, on je bio najhrabriji čovjek. Izišao bi prije ashaba, ashabi se poboje jedan do drugog, ne smiju noć. A poslanik vraća onaj butalinom konju odnekle, kaže ništa, idite kaj spavite sve u redu. Kaže, ja sam provjerio, kaže, sve u redu. A ashabi izišli jedan do drugog, glavovi islama bili, međutim, najhrabriji bio, ali nije, znači, jeli, ovaj, nije to u koliziji sa e, smuškosti, ali tako da ima nježan blan, kako imao poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je li tako? A, kaže Enes ibn Malik, kaže, nisam dotakao nikada vuneno, niti svileno platno, a da je bilo nježnije od lana poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Da mi se znati kako je svila nježna i kako je to, tak, ka, tako je bio lan poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže Ebu Džuhajfe, kako je došlo Buhari kod muslima, izišao je poslanik, sallallahu alaihi u a, Batha. Batha je jedna dolina između Meke i Mine. To je danas, kažem, Meke i Mine, to je danas spojeno sve. Tad je bila poznata kao takva, danas je to spojeno i jel, jedan grad faktički, jel, odnosno sve je to spojeno e, građevinama ili gotovo do Mine su građevine. A, kaže, pa je klanjao tu, uzeo abdest, klanjao podne dva rekata i kindiju dva rekata, a, Pa su, kaže, ljudi ustali, počeli ga uzivati, kaže, njegove ruke da, da se potiru po licu njegovim rukama, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pa sam, kaže, uzeo njegovu ruku i kaže, stavio na svoje lice. Kaže, bila je, kaže, hladnija od snijega. A kaže, ljepše je mirisala od mošca. Pazite, braćo, lako je kod nas gdje je minus 20 imati hladnu ruku. Tako a tamo gdje je plus 50 ili više, nije lako imati, to je vruće, ali tako? Kaže, kao hladna ruka, kao šta? Jer tada je potpunost, jel tako, kada je, kada je hladno, da, da, da, da ti imaš vruće ruke. Tako. A kada je vruće, da ti budu hladne ruke, jel tako? Pa je poslanik, sa osnovem, bio znači upotpunjen sa svih aspekata u pogledu tog, jel tako, njegovog fizičkog izgleda. Isto tako, a, njegova kosa, njegova kosa. Imao je kosu koja je a, doticala njegova ramena, kako je došlo od Isanesa kod Buhari i kod Muslima. A u drugoj spredaj kaže da je od El Baraj Braziva, da, je uda, da su vrhovi kose udarali po ramenu. Kada bi išao, vrhovi kose bi udarali šta? Znači, doticali vrhovi kose blago šta? Ramen. I došlo je kod muslima u sahihu, a, da je Bera ibn Azib rekao, imao je dugu kosu koja je dosezala do ušnih resica. Znači, kraj. U kod Buhari, kod muslima se kaže u drugom rivajetu a, da je imao koja je dolazila kosu koja je padala do ušnih isto resica. A, a od Katade od Enesa kod Buhari kod muslima se kaže da je poslanikova salkosa bila napola kovrđava. Nije bila opružena potpuno, niti je bila jako kovrđava kao što to zna biti, jel tako, od Arapa, što kod ovi što žive u, recimo, Sudanu i o tome, znaju jako biti kovrđave kose. Nego je bila, znači, blago kovrđava kosa. A, između ušiju i ramena. Imamo da udara po ramenima imamo da je do resce, imamo da je između ramena i resce. A, I od danas Ibn Malika se prenosi kod muslima u Sahihu, kaže, bila mu je kosa do pola uha. Koji je to način? Četvrt. Znači imamo do pola uha, imamo do resce, imamo između uha i ramena imamo udara po ramenu udarala je, kaže, je li ovdje je došlo do pola uha, pola ušiju. Tu su, znači opisi koji se ima peti način, a to je da je bio ovdje. To je pet načina kako je poslanik sa osnovim imao, imao kosu. Što ukazuje Allah najbolje zna da kosa nije, nema sunnet po pitanju kose. Da čovjek kaže, ovako je sunnet. I ja imam za ovo nagradu posebno. Poslanik imao nekad ovako, nekad ovako, sodno potrebi, sodno stanju. Da je stalno nosio na jedan način kosu. Opet bi bilo upitno da li je to sunnet adeta ili je sunnet ibadeta. Jel u redu? Upitno bi bilo. Tako da po svemu sudeći da nema ovaj. Tako. Tako možda neko nosi kosu, pa zaveže kosu, pa misli da, da, da je to... U naše vrijeme, što u naše vrijeme, nije to običaj. Nije to običaj. Tako da, ovaj, a, posebno duga kosa, našla ako čovjek došao da timo ponaša ženu i tako dalje, onda to je, to je, to je sam znači to nema nikakve veze, znači, sa din islamom. A ovo, dokle je došla dozvola, nema, nije to problematično ništa, znači da se nosi čovjek kosu kako želi da je održava, nije problem. Međutim, da ima tu nekakav sunnet poseban za koji čovjek ima nagradu, to je pitanje. To je pitanje veliko. I prije će biti da, da u pogledu toga nema sunneta. Međutim, ko bi nosio kosu želeći time to ponaša poslanika, sa, da ima nagradu iz ljubav, molim Allah da, da, da ga nagradi za to. Međutim, morali, imati, morali bi imati šta ipak dokaza ko će mu kazati da je to šta? Da je to sunnet. Da je to sunnet ili bi onda u tom slučaju nagrada bila iz te velike ljubavi prema poslaniku, sa a ne bi zbog čega, samog šta. Dijela koje čini je dijelo, nije znači kao tako propisano. Dobro. Kaže Enes Ibn Malik, u pitanju o kosi poslanika, sa osam, kaže, Allah mu nije dao, kaže, sjede vlasi koje bi izmijenile njegov izgled. Nije mu dao sjede vlasi koje bi izmijenile šta njegov izgled. I došlo je u Buhari kod muslima od Katade da je Enes upitan da li je poslanik sa osaname a, farbao svoju kosu kaže nije, imao je nešto bijeli dlaka na slijepo očnicama, kako je vidio. On to govori shodno tome što je znao da tako u farbanju je došao da je poslanik al sam koristio tako knuza farbanje kose. I došlo kod Buhari od Ibn Osmana, kaže bio sam dječak i sjedio sam kod Abdullah ibn Busra, a on je bio da sahaba poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže, a mi nismo ga, kaže, znali pitati, nismo ga znali, kaže, fino pitati. Nismo ga znali šta? Nismo znali lijepo postaviti pitanje. Kaže, pa sam upitao, kaže, je li, kaže, poslanik, sam bio star? Onako, tako, dječak ne zna. Kao će kazi, nisam ja imao tog edeba da ja to lijepo upitam, da ja to znam lijepo spakovati pitanje. Nego sam, je li bio star poslanik? Sala srme. Kaže, pa je rekao, imao je, kaže, na anfepi, imao je nešto bili dlaka. Anfaka je ovaj dio ispod brade, ispod donje usne, ispod donje usne, oprostite. To je anfeka, ovaj ovdje dio. To je, to zove anfeka. Tu je imao, kaže, nešto bijeli laka, imao je, znači, sa strane, ovaj, na slepo očnicama, neki to prevode na solufama ovdje, međutim, prije da će biti ovako da stovi ovdje dijelovi, znači, da su slepo očnice. Dobro. Isto tako, miris tijela poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, Humeid pitao sa mene sa Ibn Malika radijallahu ta'ala anhu a, o postu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je rekao, kaže, nisam poželio a, a vidjeti ga, kaže, da posti, a da ga nisam vidio da posti. Znači, hoće kazati, često je šta, postio. <clears throat> Kaže, nisam dotekao nikada ni vuneno ni silno plato, da je bilo nježnije od njegovog tlana. I nisam, kaže, nikada primili primirisao nijednu vrstu mošusa, niti ambera, kaže, da je imala, da je taj mošus ambera, da su imali lepši miris od eh, mirisa, misli se na tijelo poslanika, sallallahu, alejhi i u I kaže Ebu Džuhajfa radijallahu ta'ala kako došao od Buhari u Sahihu, uzeo sam ruku poslanika, sal sam, pa je, kaže, stavio na moje lice. Kaže, bila je hladnija od snijega. I kaže, lepše je mirisala od miska. Isto tako, moralne čudi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Moralne čudi wa innaka la'ala khuluqin azim. I ti si zaista na najvišem stepenu morala. Znači, niko nije, ovo je, uzvišen Allah kaže za poslanika, sada je najvišem stepenu morala. To je, znači, svjedočba nakon koje ne treba nikakva više svjedočba ničija. Kada bi se ljudi složili supro, suprotno ovome, ne bi im ništa vrijedilo. Svi kad bi suprotno ome pričali, ništa ne vrijedilo jer je gospodar ljudi rekao, ovaj, pohvalio poslanika, sa osvijem najljepšom pohvalom. Kaže, sad Ibn Hišam, kaže, upitao sam Ajšu o poslaniku, sa osvijem, da me obavijesti o njegovom njegovoj čuri, njegovom moralu, kaže, za ne učiš Kur'an? Kaže, uči majko vjernika, kaže, pa njegov moral je bio Kur'an. Znači, ono što je u Kur'anu, to je bilo praktično sročeno u njegovom životu. Pretvorio je, znači, objavu u svoj život. Sve što mu je, kako kaže Ibn Kesir, sve što mu je Kur'an naredio, to je činio. Sve što mu je Kur'an zabranio, to je, jel tako, ostavio. Pa je, znači, upotpunio, znači, svoju čud sa svim mogućih aspekata, pored toga, jel tako, što je imao, jel tako, što je bio stidljiv, što je bio plemenit, što je bio hrabar, što je opraštao ljudima i što je imao sve najljepše, znači, moralne osobine i svojstva. I došlo kod Buhari kod Mustafa Denesa da je poslanik sa je rekao, ili da je rekao Enes kaže, Allahov poslanik je sa osam bio najlje čovjek najvišeg morala. I došlo je od njega, od Denesa ibn Malika. Kod Buhari je, <clears throat> da je rekao, nije poslanik sa osam bio bestidan, niti je bio taj koji je proklinjao, niti je vrijeđao, nego kada bi nekoga ukorio, htio ga ukoriti, kao bi a, šta mu je čelo mu se uprašilo? Šta mu je čelo mu se uprašilo? Arapi su to govorili, ovaj, eh, oni su imali te nekakve ovaj, ukore koji su bili poznati kod njih. A nije se njima ciljala spoljašnost. Majke ne imao. A. Ruke ti osiromašile. Ne, to je bilo jednostavno uzračica koja se koristila. A, ali se ne, ne cilja ove šta? spoljašnjost. I ono znači. Neki učenjaci kaže ovo, kaže, e, čelo se u prašnom mislu, kaže, misle, kaže, da, ne znam, da ti na čelo dođe prašina. Da padne na zemlju, pa da vam dođe na čelo praš, prašina. Eto, to je ko nekakav ukornje. Dok su neki učenjaci ovo protumačili na drugi način. Kaže, ovo je značenje, kaže, Allah ti, kaže, olakšao je mogućio, ovo je, kaže, stvar da dova njemu, da što više padaš čelom na zemlju i srcu činiš, da što više čelo bude uprašeno i srcu želiš ga šta? Osuti u korti, ali u stvari mu šta? Doviš mu. Pa to je potpunije. Međutim, ovaj, a, prije da će biti ovo prvo značenje da je, da je ovaj, jer to ma, malo, ovo je drugo tumačenje, malo bi bilo, ima pri sebi malkice izvještačenosti. Teško ga je tako prihvatiti. Jer se radi o nečemu gdje se osuđuje čovjek i tako dalje, preče je kaza da se da se ne cilja ta spoljašnost, nego da je to vid ukora koji je bio poznat u njihovo vrijeme, jeli, ovaj, a, jeli, kod, kod Arapa. <clears throat> Kada je došao poslanic iz Galuhira, vratio se Hatić majici, našoj, radi Allah, talanha, ovaj, šta mu je kazala? Kada je rekao, kaže, je tako, teško mu palo to što je vidio, što je čuo, prepao se. Pa kaže, nikako, kaže, tako mi Allah, Allah te, kaže, neće poniziti. Ti, kaže, spajaš odbinske veze, održavaš odbinske veze, jeli? Pomažeš slabašne, dijeliš siromašnima, ugošćavaš gosta, ti stalno pomažeš istinu. Pa je spomenula njegove te moralne čudi koje je poslanik imao šta prije čega? Nije to tad pojavilo. U put poslanik sa osvrame od Ugaru Hirad okuće, ovaj, obišao rodbinu i dijelio sedaku siromasima. I... Nego to, to, je njegov, to je njegov huluk bio i njegov život prije poslanstva. Pa šta misli onda kada dođe, kada se to onda uobliči, upakuje u ambalažu dini islama i da mu se prava forma poslanička, znači nema sumnje da je to onda tako potpunost kojoj se može samo zavidjeti. I kada je Hiraklo rekao Ebu Supjanu, kaže, je li, kaže, poslanik, je li lagao ikada među vama? Je li kada išta? <laughs> Nije, kaže, nikada nikome ništa, kaže, nikada nikome nije slagao. Pa kaže, ja time, kaže, ja time, za, kaže, time sebi dokazuje da on poslanik. Jer kaže, nemoguće je, kaže, da ne laže na ljude nikada i kaže da poslaže na Allah. Ma kako je Herakl koristio svoj razum. Znači, druga sva čovjek cijelog života nikada mu se nije desio e, ovaj, ni nenamjerno da nešto slaže i onda nakon toga od put dođe iz najveću potvor iznese, to je na gospodara uzviš. Kaj to je nemoguće? Pa su ljudi, jel tako, time je poslanik sa pravda ovo se, ljudi, ja sam živio među vama, znate me, ko sam, šta sam, je tako. Pa kad me bistu fikom umore min kablihi, je fela ta akilun, kad je došao sa Kur'anu, suri Yunus, kaže, ja sam prije toga živio među vama, jedan dobar dio svoga života, zar pameti nemate? Nikad, nikad to nisam progovorio. I preko noć to govorim. Ne može to preko noći doći tek tako, nije odakle sa strane, osim s jedne strane, tako, od uzvišenog Allaha za Pa je time, znači, dokazivo ovaj, tako, a, tim svojim moralnim čudima dokazivao je šta svoju. Zamislite vi čovjeka, nema kakava se afera za njega nije vezala. U svakom pogledu. Belaja nema da on nije sa njim uči, u njem učestvo direktno ili indirektno. I Azan Bila je što je nemoguće, je tako? I onda kaže, jednog dana kaže, eto vidite ljudi, bilo je što je bilo, mene je Allah poslao vama da popravim stanje među vama. Šta će ljudi kazati? Nemoj, molim te, samo ti nemoj popravljati. Nek popravlja bilo ko, a nemoj ti, tako ti Allah, hajde ti negdje tamo popravljaj, nemoj nama. Međutim, kada je čovjek od, od, od djetinstva svoga poznat kao takav, e onda je naravno da je to, to je priprema čega poslanika, je tako, da da ovaj može obaviti tako misiju koja je najsloženija misija. Najsloženija misija. A to je pozivanje ljudi gospodaru te barak tala, našto što je, ljudi su puno vezani za svoje očeve, za pretke. Tako, danas kad kažete nekome nešto nije tako, sune da se samo to tako, šta, odmerite. I kažete ono što treba reći, al tako. Mora da se plaho družiš s vehabijem. Kaže, to nije nikad tako bilo poznato kod nas. Pa dobro, nešto nije bilo poznato u redu. A može li biti da je bilo nepoznato? Jer tu opciju isključio potpunosti. I zato svi su, svi poslanici, ljudi koji su im dolazili, vezali su se za svoje pletke. Inna ođedna...